Ich bin gegangen zu mein Doktor, wegen immer Frage. So gehr zu ihm, Doktor Tara, helf mir mit mein Lage. Jeden Tag guck ich in den Spiegel und kann allein nicht kleben. Ich bin gewohnt, als sei grob, kann die Füße nicht heben. Geht mein Doktor Mira nennt ik Ich bin nicht der Einer. Als Wurstmann legt da rein in Mäul, gefindt ihn in die Beine. An Eize hat er mir gegeben, zu verlieren es Essen es hier gar nicht neu, ich lecker ganzen Tag. früh morgen fang ich an zu lecken auf a klein. bissel bitter is in Meul, das kann ich schatten keinen. Was trink ich mit a Gläsel Wasser, weil bin ich schön satt. Ihr darf mir gar nicht essen, ich hab Breakfast schon gehabt. Inmitten Tag so fein zachon, zu hungern in Harzen. Tu ich wie mein Doktor sorg, und leg schon auf dem Schwarzen. Bis bei Nacht darf ich mehr gönnen, noch soll ich etwas wollen. Wann schlug ich mir den Appetit und leg bald auf den Gönnen. sitzt in er Tag zu Tag. Er darf sich mehr nicht schämen. Und Mädler zu verlieren wog, noch ein Sach darf man kennen. Zu lecken von der Früh bis Nacht, like Dr. Flockenmills, verschiedene Kollierte mit Juicing